Temrinun. Temrinun. Alıştırma. Alıştırma. Selâse. Selâse. Üç. Üç. İkra vaktub. İkra vaktub. Oku ve yaz. Oku ve yaz. Hâzâ mektebun. Hâzâ mektebun. Bu bir masadır. Bu bir masadır. Hâzâ mescidun. Hâzâ mescidun. Bu bir mescittir. Bu bir mescittir. Hâzâ kalemun. Hâzâ kalemun. Bu bir kalemdir. Bu bir kalemdir. Hâzâ serirun. Hâzâ serirun. Bu bir yataktır. Bu bir yataktır. Ma hâze. Ma hâze. Nedir bu? Nedir bu? Hâze kursiyun. Hâze kursiyun. Bu bir sandalyedir. Bu bir sandalyedir. Ehâze beytun. Ehâze beytun. Bu bir ev midir? Bu bir ev midir? لا هذا مسجد لا هذا مسجد هاير بو بير مسجدتر هاير بو بير مسجدتر ما هذا ما هذا هذا مفتاح هذا مفتاح من هذا من هذا Hâzâ tabibun. Hâzâ tabibun. Men hâzâ. Men hâzâ. Kimdir bu? Kimdir bu? Hâzâ tabibun. Hâzâ tabibun. Bu bir doktordur. Bu bir doktordur. Men hâzâ. Men hâzâ. Kimdir bu? Kimdir bu? Hâzâ veledun. Hâzâ veledun. Bu bir çocuktur. Bu bir çocuktur. Men hâzâ. Men hâzâ. Kimdir bu? Kimdir bu? Hâzâ talibun. Hâzâ talibun. Bu bir öğrencidir. Bu bir öğrencidir. Ehâzâ veledun Ehâzâ veledun Bu bir çocuk mudur? Bu bir çocuk mudur? La Hâzâ raculun La Hâzâ raculun Hayır bu bir adamdır. Hayır bu bir adamdır. Ma hâzâ Ma hâzâ Nedir bu? Nedir bu? Hâzâ mescidun. Hâzâ mescidun. Bu bir mescittir. Bu bir mescittir. Men hâzâ. Men hâzâ. Kimdir bu? Kimdir bu? Hâzâ tacirun. Hâzâ tacirun. Bu bir tüccardır. Bu bir tüccardır. Hâzâ kelbun kelbun. Hmm. Bu bir köpektir. Bu bir köpektir. Ehâzâ kelbun. Ehâzâ kelbun. Bu bir köpek midir? Bu bir köpek midir? La. Hâzâ qittun. La. Hâzâ qittun. Hayır. Bu bir kedidir. Hayır. Bu bir kedidir. Hâzâ himarun. Hâzâ himarun. Bu bir eşektir. Bu bir eşektir. Ehâzâ himarun. Ehâzâ himarun. Bu bir eşek midir? Bu bir eşek midir? La. Hâzâ hisanun. La. Hâzâ hisanun. Hayır. Bu bir attır. Hayır. bu bir attır. وَمَا هَذَا وَمَا هَذَا Ve bu nedir? Ve bu nedir? هَذَا جَمَلٌ هَذَا cemelun. Bu bir devedir. Bu bir devedir. مَا هَذَا Ma hâzâ. Nedir bu? Nedir bu? Heve dikun. Heve dikun. Bu bir horozdur. Bu bir horozdur. Men heve. Men heve. Kimdir bu? Kimdir bu? Heve müderrisun. Heve müderrisun. Bu bir öğretmendir. Bu bir öğretmendir. Ehâzâ kamîsun? E Hâzâ kamîsun. Bu bir gömlek midir? Bu bir gömlek midir? La. Hâzâ mindîlun. La. Hâzâ mindîlun. Hayır. Bu bir mendildir. Hayır. Bu bir mendildir.